agashi kaze mu gikino agashi mutegurirwa na population media center pmc mu mpfunyapfunyo ya mugakatse hmm? kuko aya mashuka yononekaye nk'uku kose none ko ari mw'ijoro ubundi bwo cuca tuya agigi katya uku ni kunyishura ndakubajije none gigi none ushaka nemere ngo ngira ndayamese kandi turi mw'ijoro nk'iri basha jeho wapi ukuri none kuko utashandi bazi erega najya ngo ajegi garacapfuye tuzomesa weekend nta sa eh. donc tuzoshika weekend tukiryama ku mashuka acafuye nk'uko jewe rero nta kundi mbona vyogenda kuko niho mbona umwanya hmm. kumwanya kuryamika kwayo magasi y'abagabo basitawubura Mve rero wumvise ibintu byawe rero nibyo vy'abagabo nabyo bizanyemo gute ndabizanyemo gute none ya mashuka yo nwina bande basi none n'abagabo gashagigi nawe ko ushaka kurenza urugero wowe yubaha kata wongere wisonere nta mukobwa utagendera abawe reka shagigi nawe gusarisha erega n'abantu bava batwumva muri iri joro yabo ahubwo reka mvuge rwose n'abandi babyumve nta soni kakungumiriza akabanga erega umukobwa agirwa n'uwundi amashuka yanjye kweri niyo mwagize uko uragayana vrema none ivyo vyamashuka ntitwabihejeje kubera ko uguma ubigarukana reka kwa wasama jewe nirirwa ndahangayika iyo mba nibereye nataha ngo nje kuruhuka nduhisha kandi kubera iki sukukuru gigi erega ibintu nk'ibyo bigushika utabiteguye ahe reha kunshisha iyo myata y'abagabo uza kuryamika mu gitanda canje iba yaje gute ntimuba mwabivuganye mana yanje ni n'igitanda cawe naco twakigize ikigi igitanda cawe naco twakigize ikigigi aho muri gwa murakivungutirana mukivuna nico waguze wewe kati none vy'ukuri ubonye twakigize iki basi twakigize iki kuva ubu sinkeneye kubona wazanye abagabo ngaha kati muhehetanira ahandi muri iyi nzu kuva ubu kizire ha vuga uti ndakwirukanye ahubwo hmm. umenya ko iyi nzu ari jewe ndayibatwa kate n'icononekaye urazi ko ari jewe menye ingene mvugana na mwene inzu ivyo urabizi ariko nawe umenye ko iyi nzu nanje ndayiriha kwiriha bisigura iki e. kuva uje tubane nta na rimwe urigera umpa amahoro wewe nturibwire uvuge ko igihe wibana ko ari wowe wari unezerewe uri inzu wenyene hmm. basha nari merewe neza cane kuko nahese amahoro atari uwahahinduye gehinomu ati gehinomu mm. jewe rero ndi shetani apana shetani isanzwe ureze buri umwami w'amashetani yava akagera ok hmm. uwemera kubana na shetani nawe bamwita gute nicyo gituma wowe katya mm. ubona uzobandanya usibangana inzu jewe mbazwa kwotekera ukigendera iki iki ngo njahe hmm. narashitse sha mm. ushaka wowe uragenda muga jewe siwezi ah. erega umenga umpaye indaro we none kubideha erega eh. bisa navyo ntiwaje usanga urazi ningene inzu nayirondeye wewe mm. ngene gisa nanje nzoshima kuri umukobwa mm. yiyemera uyinkuyemwo uko biriko tuzorabakatsa ukanga ndembega mm. wewe hama nawe wo nkanga mvaho gusa nisasira ayandi mashuka kandi sasa aho ndyama gusa nawe biragushurasasi wawei yose twacikura iki ngaha eh? ity injo mbona taminao no gnahary <laughs> e eh? landri lintira tena injiko duzojo gombotreko mivata neza e eh? umvitsa umviky nanakimgna eo ango ary kalme zana mhm, exactement mhm. ini quartier kabeza mugenzi mhm. ndakunda ukuntu hari calme we nukunda ahantu nkaha ndahakunda ngo ndahakurikika sha <laughs> eh? uhabona gute bon njye mbona ari sawa inzu bene kipe harimo kiriya kitu nk'ubu gusa sinumva twagikuriye ntindira sheri none hose waheje visita none ndaha visita ngo ndahagire ne hatari kwitera umuntu ho gusa kate yongo yongo irandindiriye muri kajya kavuyo wahakunze ikivroma eh niho shoboye aha naho uhabona gute umuntu haba ahantu gasha nabonye hari n'agasare ka siporo televiziyo nayo igahakwa kungana <laughs> n'uruhome rwose hasha umuntu atukwifuza kuba ngaha ninde gasha eh? ah ok e. donc wahashimye bon yego vraiment aje ushaka kuhaba je mbona ari top kabisa ewe eh. e, nawe e. ubona aho hashobora wewe inde jewe reka reka ashaka kunyumviriza sitebega kunyumviriza ibyo <laughs> wowe ubikura he eh? ok landry akiza ifunguzo rero eh? ushatse uce wimukubunyene vya vrai ego oya oh, sha stefani reka iyo blage reka iyo blage reka iyo eh? <laughs> si blague eh? si blague sha aka karere kose ni jewe nawe wiyumva gute wow stevie ano ah uri serieuse ego oh. none oya oh, oya oh, urinda gato none <laughs> hajya twahora duhurira naho. hajya wapi umugenzi yahora ahantu ubu rero twe nawe turi libre ah. ndagukeneye nzogusanga ngaha okay aja ca nimuka tout de yongo yongo aja bayi karibu kabeza eh, rero eh. quartier vip eh. muri love house Eh, uza wayihaye n'izina yes oh, love house yes. ayayaya njye n'ukuri ndakuda ukuntu vurema wiyumvira ibintu byose eee ni inzu y'urukundo nyine jisite je nawe atawutuvangiye wumva gute yo inzu kuko urabanza ni biya iyi ni surprise ungiriye sitefi kandi rero ndabikunze sana merci mon sitefi d'amour mm. uyu munsi ndapfa yo reka reka urabivuga hmm. ndagukorera kila kitu akamasaje kabiya amakiya mejimeji uyu munsi faya faya faya faya si mbona ndagarutse aha mbwira ugende ego enya mm. Mm-hmm. non il faut que kwanza e, eh, tupime ko hatesa eh, eh. uca ubibona <laughs> ingamba nje kuriha iyi nzu d'abord aha nawe uprofite wimuke kugira soire duhure hano ah okay sawa nje kibazo mugabo mm. nyine kwimuka bisaba akanoti ishusho hmm? ndabizi sheri ndabizi akiriya envelope oh, harimo n'akabonisi kaho umaze iminsi mfata neza oh, eshe kumenya iraremereye ganudze weya eh? <laughs> ibintu biri horande eh. uri kumwe nanjye so kwigera widoga erega lantre eh. ndagukunda utazi jewe ah, nanjye bebe ndagukunda <laughs> byo gupfa maze turakundana oh cyane rwose mugabo shusho umviriza umviriza twumvikane ku kintu kimwe ni ukuri icyo ushaka cyose mu mbebe ni ukuri cyose love house ni jye nawe gusa nta kavuyo k'abandi bajone nkeneye muri iyi nzu ah, umviriza abo ntavuze bo ni abakobwa urumva galandre ntuzuhirahire ewe gahore nawe ndakwankije utanzaniye abana <laughs> none nk'ubu basize hehe nyamba ushaka ko bamanga eh. hirya ejo ntimwari kumwe <laughs> urazi ingene bamara mm. iyo bari ngaha sinshaka no kuvaha urasorora basinda eh. bakugabira jewe ndokwironderera <laughs> abandi uh, reka kumpenda ndabizi ko atabokwikura mm-hmm. akirakumbati none uhekenye urazi ingene ihoze kandisha mm. nyihere nihekenyere akira eh. nari ndagakumbuye gaye mm. ahubwo uraza kuma niyo nza guteka mm. jewe ntirera neza basha ejo utabura ngaha n'imyumbati none gute ko wari warampevye <laughs> uraza ahantu baherukira ngaha ntaco nanje ndakugemuriye agakuru keza eh? Eh? rahira aho umwana ngo amatwi agukunda yumva vyiza ntiranyarutsa ubwira <laughs> uronka umugwi eh? uhazi ko atawundi muvyeyi mfise <laughs> ewe mama gahore oya reka mbanze ndeke no gutonora n'iyi myumbati uwo mukozi amenye hega gahore mwana <laughs> eh? mbese nakubwiye eh. erega ni wa wundi se eh. basha arashusha ngo agomba kuntwara hmm. ibyo ni byo cyane ni bimwe by'abahungu babesha uraga wa mwana mwananje ntibagusubire reka ntabasubira mbere wanashima n'urupfugano narakiriye eko n'ukuri kw'imana gaho ibintu bigeze hiyo hose <laughs> arashushe ahubwo iyo aba ari bikunda wowe na mariage iba yarahetse eka sigaho umuntu mumenyanye hirya y'ejo uza wamaze gutora uruvugano <laughs> none kankunda nanjye nkamukunda mm. kwanza nawe warambwiye ko wamushimye ari mwiza reka ubwiza narabubonye none uramuzi neza agagaho ndagusabye ureke guhinda ubanze witonde umumenye neza ni ukuri senge ni mwiza eh. none jewe ugira ntari gupfa kumwemera none ndakubaza niko mbaza abana nabo biroca bigenda gute nabo nyine yarabemeye <laughs> eh. mve bashasenga eh. iyo gute kandi atari gwiwe eh? twaravuganye ko ndoca ndabashira se yo ubashire ndega gaho tiyeri nzi hmm, gaho nta soni isoni ziye none si we yababyaye mm, mm, mm. urabizi neza ko yabandikishije urumva ntashobora kubihakana none gagahore tiyeri uko umuzi ubona afise iki yotungisha abana biramushe arubarondere none jewe ushaka ndoce mfuko oya gahore ndagusabye ntutabana nta tiyeri yoshobora kurera bajya abana azobashobora mm. ubuvunitse acamenya gucumbagira seba twarumvikanye kandi ndamushigikiye mbega uwo seba ko wumva gukunda mm. niyo ugatwara n'abo bana uyasenge eh. nawe reka kumurenganya mm. azi kurera abana atabyaye ari wowe wobyemera gaho mm. jewe bintu numva binteye amakenga mm. nta ndagukunda ngo ndakwankira abana oya sukubanka abana barafisese nibagende mm. ujye adashobora no kugaburira umwe arogaburira batatu bashobore ibyo jewe ntibindaba hama ikindi namukundiye seba nuko yemeye ko aroca aza tukabana hajya ku itongo sa ye aje kuba umukwe wo ku ndaro gaho sa umviriza ndakubwire jewe aho mpagaze senge eh? je numva ugomba utangure kumvuruga haba n'amasi ndakuvuruga ukumvuruga nyine akaba agomba kugutwara mm. niyemere n'abana hama kujane ku itongo iwe agashi muhejeje kumviriza igikino agashi mutegurirwa na population media center pmc mu mpfunyapfunyo icyo cyari igice cya mirongo irindwi n'umunani cy'igikino agashi cya kane dufatiye kuri iki gice cya mirongo irindwi n'umunani cy'igikino agashi cya kane muje gutega amatwi population media center ibashikiriza ubutumwa bukurikira muri iki gice turumvise ko stefi ashikirije landry imfunguruzo z'inzu nziza iri ikabeza kabeza imeze neza cyane amusaba ko yoyimukiramwo landry biramuhimbaye rwose akaba avuze ko aca ahimukira buno nyene yamara stefi yarihanikirije landry ko atakavuyo k'abandi baje nakeneye muri iyo nzu ngo icibagiwe cyo ngo nabigeme umwidegembyi wa landry birumvikana ko ugenda ugabanuka